Теперь, наверное, нужно сказать немного о себе. Как вы уже знаете, я стал писателем. Многие критики считают, что все мои писания – дерьмо, и иногда мне кажется, что они правы. Однако мне все же доставляет удовольствие вписывать «свободный литератор» в графу «род занятий» многочисленных анкет, которые приходится заполнять, скажем, при получении кредита в банке или в конторе медицинского страхования. Как это началось? Вполне обычная история. Моя первая книга неплохо разошлась. По ней сняли фильм, который неожиданно стал суперхитом. К тому же получил неплохие отзывы критики. Тогда мне было только 26. Затем последовала вторая книга и фильм по ней, потом третья и еще один фильм. Маразм, короче. В то же время жена вполне довольна моими успехами. У нас свой дом и трое детишек. Все они отличные ребята. В общем, я могу считать, что жизнь удалась, и что, пожалуй, у меня есть все для счастья. С другой стороны, как мне уже приходилось отмечать, писательский труд перестал приносить мне прежнюю радость. Эти бесконечные звонки, визиты. Иногда у меня жутко болит голова. И тогда приходится запираться в темной комнате, ложиться ничком и ждать, пока боль стихнет. Врачи утверждают, что это не классическая мигрень, а результат постоянного стресса, и уговаривают меня сменить образ жизни – работать менее напряженно и все такое прочее. Какая глупость. Как будто это от меня зависит. Впрочем, время от времени я сам за себя беспокоюсь. Но что гораздо хуже, начинаю сомневаться, а нужно ли кому-нибудь то, что я делаю. Забавно, но я не так давно вновь повстречался с Тузом Мэрилом. Вот ведь как вышло. Друзья мои мертвы, а Туз жив-здоров. Я видел, как он отъезжал с фабричной стоянки по окончании трехчасовой смены, когда в последний раз мы с ребятами навещали дедушку, то есть моего старика. У него и сейчас был форт, только не 52-го, а 77-го года, с наклейкой «Рейган Буш 80» на заднем бампере. Он сильно располнел и полысел, его некогда красивое с тонкими чертами лицо превратилось в упитанную харю. Он равнодушно скользнул по мне взглядом – не узнавая в 32-летнем мужчине мальчишку, которому когда-то сломал нос. Я решил понаблюдать за ним. Форд подкатил к замусоренной стоянке рядом с похмельным тигром. Мерил вылез из машины и, подтягивая на ходу брюки, заковылял к бару. Дальнейшее я вполне мог себе представить. Вот он открывает дверь и под приветственные крики остальных завсегдатаев усаживается на табурет, который протирает ежедневно, кроме воскресений, по меньшей мере часа по три к ряду, с тех пор, как ему исполнился 21 год. Вот залпом выпивает первую кружку. «Так вот ты каким стал, туз», — подумал я, трогаясь с места. Слева, за фабрикой, виднелась Касл-Ривер. Не такая широкая, как тогда — но и не такая грязная. Железнодорожного моста уже не было, а река осталась, как и я сам. Стивен Кинг «Труп». Роман читал Олег Булдаков. When the night has come And the land is dark And the moon night we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long. by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't. just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. stand by me, stand by me whenever you